Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Արցախի պաշտպանության բանակն իր արժև դրված խնդիրները կատարում է բարձր մակարդակով։ Անհրաժեշտ է կանխել ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածի կրկնությունը։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակում են գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել ապրելու բանաձևը գրքի շնորհանդեսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Հակարակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, 60 մմ-անոց ականանետ եւ TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռային կայանքներ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ է մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել շփման գծի ողջ երկարությամբ մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդմամբ մայիսի 4-ի լույս 5-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիս արևելյան հատվածում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 Մայիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կազմակերպել է դրամփակ քննարկում, որին մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ապրիլյան պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը եւ դրանից բխող գործողություններին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը Զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին խորհուրդ է տվել փառաբանել բանակն ու հերոսներին, այն հերոսներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով հերոսացել են եւ բարձր պահել մեր ազգի արժանապատվությունը։ Այսօր իրավիճակը առաջնային գծում լարված է, ցանկացած ժամանակ ցանկացած գործողություններ էլ կարող են լինել։ Հայկական բանակը, հանձինս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի այսօր իր արժեվ դրված խնդիրները իրականացնում է բարձր մակարդակի։ Այն ծավալված է, պատրաստ է պաշտպանողական եւ այլ խնդիրների իրականացում։ Առաջնագծում այսօր իրավիճակը լարված է եւ ցանկացած ժամանակ ցանկացած գործողություններ կարող են լինել։ Բանակում ծառայած մարտական գործողությունների մասնակցած անznավորությունները պետք է հստակ պատկերացնեն եւ առաջին հերթին իրենք են գիտակցում, թե ինչ է նշանակում մարտ ու մարտական գործողությունների ժամանակ լայնածավալ հարձակողական խմբավորում հետ տալ, գրակի տակ դնել հոգեբանական ճնշման որոշակի վախի շրջանակներում, ասել է Սերյան Օհանյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր ընդունել է հայ առաքելական եկեղեցու Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սեպու arciepiskopos Սարգսյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arciepiskopos Մարտիրոսյանը, քննարկվել են պետություն եկեղեցի կապերին ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ հայ առաքելական եկեղեցին մեծ ներդրում ունի հայրենիք սփյուռքապերի ամրապնման եւ ընդլայնման գործում ու երախտագիտություն հայտնել Սեպու arciepiskopos Սարգսյանին Արցախին մշտապես սատարելու համար։ Այսօր ԼՂ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը գումարել է 3-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը։ Նիստին ներկա էր նաև մեր գործընկեր Բելա Լալայանը։ Խորհրդարանի քննարկմանը դրված էր օրենքի երկու նախագիծ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման եւ պետական կենսաթոշակների մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագծերը։ Արցախի ոստիկանության պետի տեղակալ Բորիս Ենգիբարյանը ներկայացրեց բժշկական ցուցումների եւ սահմանափակումների ցանկը, որոնցով կհստակեցվի տրանսպորտային միջոցներ շահագործելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակը։ Սույն նախագծով կկարգավորվի նաեւ ոչ սթափ վիճակում վարորդին զննության ենթարկելու կարգը։ Ոստիկանության ծառայողի կողմից տրանսպորտային միջոց կանգնեցնելուց հետո միջև շտապության վիճակի զնություն հասկացնելը, օգտագործել ալկոհոլային խմիչքներ, հոգեմետ կամ գիտակցությունը մտագնող այլ միջոցներ, իսկ շտապության վիճակի զնությունից հրաժարվելու կամ որևէ ձևով խուսափելու դեպքում հնարավոր կլինի նրանց ենթարկել վարչական պատասխանատվության։ Կենսաթոշակների մասին օրենքում նախատեսված փոփոխությունը ներկայացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Օրինագծով առաջարկվում է կենսաթոշակի իրավունքը որոշելիս անձի հաշվառման մասին տեղեկությունը հաստատել բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալներով։ Օրինագծում տեղ գտած մյուս փոփոխությունների մասին 2016 թվականի հուլիսի 1-ից երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ իրավունք ձեռքբերած զինված ուժերի զինծառայողների կենսաթոշակները հաշվարկելիս հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն իրականացնելու ժամանակահատվածը զինծառայության ստաժում հաշվառել կրկնակի չափով վերացնել տարիքային եւ հաշվանդամության կենսաթոշակները վերահաշվարկելու համար անհրաժեշտ կենսաթոշակը նշանակելուց հետո անձի աշխատելու նվազագույն ժամանակահատվածին եւ կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով կենսաթոշակի գումարներն որպես ժառանգություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու վերջնաժամկետին վերաբերող սահմանափակումներ։ Ուրեմն առաջի դեպքում 6 ամիս է գործող օրենքով, երկրորդ դեպքում 12 ամիս առաջարկում է այդ սահմանափակումները վերացնել։ Առաջին խմբի հաշմանդամի կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը եւ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու, ինչպես նաեւ ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձին գերագրողին գործնելու դեպքում կենսաթոշակ նշանակելու կարգերը հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրության կառավարության կողմից, որոնցով նախատեսվում է ամրագրել նշված անձանց տեղաշարժման եւ հաշվառման առանձնահատկություններից բխող համապատասխան իրավահարաբերությունները օրինագծերն ընդունվեցին միաձայն։ Այսօր ազգային ժողովի օրակարգում ընդգրկված էր նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան նշանակելու մասին հարցը։ Ինչպես արդեն հայտնի է, ապրիլի 25-ին մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել ազգային ժողով։ Օրենքի համաձայն 10 օրվա ընթացքում պաշտպանը, եթե հրաժարականի դիմումը հետ չի վերցնում եւ երկրորդ անգամ հաստատում է հրաժարականի մասին իր ցանկությունը, ապա ազգային ժողովը ընթացկավորում է մուտքագրված դիմումը։ Յուրի Հայրապետյանը մայիսի 2-ին ազգային ժողով է ներկայացրել հրաժարականի մասին իր երկրորդ դիմումը, որի հիման վրա դադարեցվեց նրա պաշտոնավարումը։ Համանդրության համաձայն այդ պաշտոնում տեխնազու առաջադրելու իրավունքը падգամավորներինն է։ Մայիսի 3-ին ազգային ժողովի 10 падգամավոր առաջադրել են Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, Երևանի Պետական համալսարանի դասախոս, դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների տեխնացու Ռուբեն Մելիքյանի տեխնացությունը։ Երիտասարդ իրավաբանը շնորհակալություն հայտնեց իր տեխնացությունը առաջադրած падգամավորներին վստահության համար Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ կանգնելը հատկապես այս օրերին, երբ Արցախի ժողովուրդը հերթական անգամ հաստատակամություն է դրսևորում, իր ինքնորոշումը ամրագրելու եւ երաշխավորելու, իր անկախ պետականությունը պապերական հայրենիքը ցանկացած ոտնձգությունից պաշտպանելու հարցում։ Իր խոսքում առաջադրված տեխնացուն առանձնացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության հիմնական ուղղությունները, որոնց վրա առաջնահերթ ուշադրություն պետք է դարձնի իր ղեկավարած ինստիտուտը։ Այստեղ այս բարձր ամբիոնից ցանկանում եմ վերահաստատել գլխավոր առաջնահերթությունը լինելու է Ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով մարդու հիմնարար իրավունքների կոպտագույն խախտումների առաջվող հարցերը։ Ընդհանրապես Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից տևականորեն իրականացվող հակաիրավական քաղաքականության առաջվող հարցերը։ Շարունակելու եմ Արցախի հանրապետության առաջին օմբուդսմանի քաղաքականությունը ուղված ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված դաշնությունների եւ միջազգային իրավունքի այլ խախտումների փաստագրմանը, դրանց իրավական գնահատականներ տալուն, ինչպես նաեւ Արցախում մարդու իրավունքներին առաջ ճանաչվող խնդիրների հանրայնացմանը եւ միջազգայնացմանը։ Տեխնազույի ներկայացման խոսքը լսելուց հետո խորհրդարանն անցավ փակ գաղտնի քվեարկության, որի արդյունքում 2 դեմ եւ 27 կողմ ձայներով Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան նշանակվեց Ռուբեն Մելիքյանը։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այսօր իր նիստում հավանություն է տվել ազգային ժողովի падգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանի եւ Հրանտ Բագրատյանի օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացության նախագծին։ Պատգամավորների ներկայացրած հիմնավորման մեջ ասվում է, որ Հայաստանի հանրապետությունը չէր ճանաչում ԼՂՀ-ն, քանի որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները կարող են Արցախի հանրապետության համար այլ կարգավիճակ սահմանել առաջին հերթին նրա համաձայնությամբ։ Ադրբեջանը մերժում է հարցի ցանկացած լուծում որը չի համընկնում նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ-ի սահմաններին եւ Արցախի ինքնավարության սահմաններից դուրս է։ Մադրիդյան սկզբունքներն ու 2009-ին ներկայացված նրանց թարմացված տարբերակը հակասում են ԼՂ սահմանադրությանը, այսինքն անընդունելի են։ Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը մասնավորապես նշել է. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորում է Հայաստանի եւ Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաեւ արտաքին գործոնները։ Օրենքի նախագիծն ուղարկվել է ազգային ժողով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Արցախի անկախության ճանաչման օրինագծի ընդունումը դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման ու բանակցային գործընթացի վերսկսման վրա։ Պաշտոնական Երևանն առանց քաղաքական խաղերի ցույց տվեց աշխարհին ու առաջին հերթին Ադրբեջանին, Մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում Արցախի անկախությունը կճանաչվի, ասել է Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ նրա, այս քայլը կոգնի դուրս գալ բանակցություններում ստեղծված փակուղային իրավիճակից։ Միաժամանակ Դավիթ Բաբայանն ընդգծել է, որ լղը վերջնական ճանաչման մասին դեռևս վաղ է խոսել, բայց գործընթացը սկսված է։ Այսօրվա հրամայականն է կանխել ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածի կրկնությունն ապագայում։ Այս մասին Եվրամիության Արևելյան գործընկերության եւ Վիշեգրադյան քարյակի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ իր ելույթում նշել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Ադրբեջանը շարունակում է զինադադարի խախտումները, շփման գծի ողջ երկայնքով կենտրոնացնելով ծանր զինտեխնիկա եւ զորքեր, առավել ուժգնացնելով իր ռազմատենչ հռետորաբանությունը եւ իրականացնելով սադրիչ քարոշչություն միջազգային հարթակում փորձելով հայկական կողմի մեղադրել այն ամենում, ինչ հենց ինքն է անում, այդпիսով փորձելով հող նախապատրաստել նոր ռազմական հարձակումների համար, որոնք կարող են ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ ողջ տարածաշրջանի համար։ Այսօրվա հրամայականն է կանխել ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածի կրկնությունը ապագայում, երաշխավորել, որ այս խնդրին ռազմական լուծում տալու վտանգավոր փորձերն արդյունավետ կերպով կսանձահարվեն։ Չնայած պատերազմական իրավիճակին Խաշաթաղի շրջանում գյուղատնտեսության ոլորտում բավականին աշխատանքներ են իրականացվել։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Ըստ շրջակազմի աշխատակազմի գյուղարչյան տեղեկանքի կառնանացանի համար շրջանում ընդհանուր կատարվել է 1875 հեկտար հեկ։ Իրականացվել է 1164 հեկտար ցանկ։ 14 համայնքներում ընդհանուր կատարվել է 326 հեկտար կարու, իսկ 13 համայնքում 668 հեկտար հաճարի ցանց։ Բացի արծաթեկային մշակաբույսերից կատարվել է նաև այլ ցուցատեսակների կառնանացան։ Իշխանադորի գողական համայնքում կատարել են 3 հեկտար սոխի, 50 հեկտար աճարի, 20 հեկտար եգիպտացորեն այլ մշակաբույսերի կառնանացան։ Կատարվել է նաև ծառատուն։ Բացի ցանցի աշխատանքներից աշնանացանի ցանկատարածներում իրականացվել է պայքար մտնանման կրծողների եւ այլ վնասվածքների դեմ։ Հակարդեհային նպատակով մոտ 300 հեկտար շատեր սրկվել են հատուկ նյութեր, որ շորանան։ Իրականացվել են նաեւ ջրատարների մաքրման եւ կարգավորման աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ կլիմայական պայմաններն առայժմ բարեհաջող են եւ սպասվում է հացահատիկի լավ բերքատվություն։ Այսօր կարևորը խաղաղություն է, որ օղին մշակատուն կա եւ զբաղվի իր խաղաղ ու բարի աշխատանքով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցել Գոհար Մարտիկյանի Արցախյան գոյամարտում զոհված հայրենիների ամփոփ կենսագրական մատենաշարի ապրելու բանաձև ժողովածուի 7-րդ հատորի շնորհանդեսը, որը նախաձեռնել է ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ապրելու բանաձև գրքում նկարագրված են Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի դրդապատճառները, հայրենիքի անվտանգությունն ապահովելը, ընտանիքի պատիվն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու համար կյանքն անգամ չխնայող հայ հերոսների պատրաստակամությունը որպես օրինակ ու ոգեշնչում ապրող սերունդներին։ Այն ապրեցնող, ոգևորող, հայրենասիրությամբ տողորող մի յուրօրինակ ազգ է՝ ուղված գալիք սերունդներին։ Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը ողջունելով ներկաններին նշեց, որ Արցախյան ազատամարտում հերոսացած հայ քաջորդիների կյանքի, սխրանքի ու հայրենասիրության պատմությունն է վավերացված գիղարվեստական այս վիպերգում։ Այսօր մեր հյուրն է մետապատիվ միտիկին Գոհար Մարտիկյան անունով, որը հավերժացրել է մեր ազատամարտի տղաներին, որոնք դարձել են 21-րդ դարի հուշարձաններ, ամեն մեկը յուրովի։ Գոհար Մարտիկյանը հայտնի է ոչ միայն ապրելու բանաձևը հանրագիտարանային մատենաշարով, այլև նա ընթերցողի սեղանին է դրել Լեոնիդ Աղդազյանին «Սա Հայաստանն է եւ վերջ» գիրքը, «Ճղակոտոր իմ տոհմածար» գիրքը, բայց հարկանքի ամենից արժանի մեր հարկանք կմատուցելու ձեզ այս գիրքն է, որը բոլոր ազատամարտի հերոսներին մեկ առ մեկ ներկայացնում է եւ բացելով գիրքը մի առանձին հպարտություն, առանձին հարկանք է ստացում այս տիկնոջ տքնաճան աշխատանքի հանդեպ։ Ժողովածույում ամփոփված են Արցախյան գոյամարտում զոհված 110 ազատամարտիկի կենսագրությունն ու նրանց մասին պատմող հուշերը։ Գրքի բոլոր հատորներն էլ Արցախյան ազատամարտում սխրանք գործած եւ իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերած հերոսների մասին է։ Սակայն ոչ մի հատորը մյուսին չի կրկնում, որովհետեւ ամեն հերոս իր գործած սխրանքի պատմությունն ունի, ասել է հեղինակ Գոհար Մարտիկյանը։ Ի դեպ, Մատենաշարի հեղինակ Գոհար Մարտիկյանը պատերազմի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հատուկ նշանակության գնդից առաջին զոհի Աշոտ Չախոյանի մայրն է։ Ոչ թե եկա, որ เป զի ձեզ մխիթարեմ, այլ եկա, որ ասեմ, որ ես էլ ձեզ հետ եւ ձեզ պես հպարտ, ուժեղ, ամուր կանգնած եմ հողին եւ կանգնելու եմ այնքան, ինչքան Աստված ինձ կյանք ու շունչ կպարգևի որ ես կարողանամ ապացուցել աշխարհին, թե ինչ է նշանակում ունենալ հող, որից դու պիտի ուժ ստանաս եւ ստանում ես այդ ուժը, եթե Արցախցին ամուր չկանգներ իր հողի վրա եւ թողներ ու հեռանար, մենք երևի թե Նախիջևանի նման Արցախն էլ կկորցնեինք։ Բայց ես ձեզ շատ եմ սիրում, էլի դուք ամուր եք ձեր լեռների պես ու դուք ամուր կանգնեցիք հողի վրա, ու մենք միասնաբար կարողացանք, ազգովի կարողացանք պահպանել այս հողը։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանն իր հուզարատ խոսքում մասնավորապես ասել է այս օրերին յուրաքանչյուր արցախցու համար շատ կարեւոր է հետ նայել դեպի մեր անցած ուղին նորից ու կրկին վերհիշելու համար մեր հերոսներին եւ վերագնահատելու մեր ձեռքբերումները Հատկապես այս օրերին Արցախում շատ կարևոր է հետ նայել մի պահ, նայել մեր անցած ճանապարհին, նորից հիշել մեր հերոսներին, եւ վերագնահատել մեր ձեռքբերումները եւ մեր հերոսների падգամներով գոտեպնդվել ու շարունակել մեր պայքարը։ Այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է ապրիլի 1-ից հետո Արցախում, մեզ թվադրում է, որ հատկապես դուք, սիրելի մայրեր, սիրելի ծնողներ, սիրելի տիկնայք, որ ժամանակին 91-94 թվականների այդ ցանր պատերազմի օրերին հաղթահարել եք ցավը, ձեր կորստի ցավը եւ կարողացել եք ձեր մեջ ուժ գտնել ապրելու Շնորհանդեսին ներկային զոհված ազատամարտիկի հարազատներ, հյուրեր, ներկաների գնահատականը մեկն էր։ Արցախյան ազատամարտի հերոսների մասին գրվող նման գրքերը շատ կարևոր են ինչպես պատմության, այնպես էլ բանակի մարտունակության բարձրացման համար, քանի որ հենց նրանց խրագործություններով են նաև ոգեշնչվում մեր զինվորները։ Այսօր էլ նրանք պատրաստ են պաշտպանելու հերոսների արյան գնով նվաճված հայրենիքը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վաղօրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 18 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն։